littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmed mai da lantan ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Uncle Habib ya ɗanɗana ɗaga kansa kaɗan yana tunani can ya ce ki ce mata ina son ɗan waken fulawa da mai da yaji amma ki bari sai kun dawo daga makaranta sannan ki kawo min ce to shikenan ta juya yana yana kallon ta har sai da ta kule sannan yayi ajiyar zuciya ya koma ciki washe gari a makaranta Maryam ke faɗawa wa Halima rashin lafiyar Uncle Habib Halima tace Allah sarki shi yasa kwana biyu bana ganin sa ya kamata mu je mu duba shi Maryam tace to bari a tashi tara sai mu fita ta kofar baya mu je mu dubo shi aji tara kuwa ita da Halima da Bilkisu Dalhatu da wasu ƴan ajinsu su wajen bakwai haka dai suka tafi suka gaida shi suna isa gidan Maryam ta wuce da su can cikin falon mani yau ma suna zaune ita da Saudatu suna karyawa suka yi sallama suka shiga gaba ɗayansu suka durƙusa suna gaida mani sannan suka gaisa da saudatun ma suna tambayar yaya mai jiki mami tace alhamdulillah ya ji sauki Maryam tace dama waɗannan ƴan ajin mu suka ce suna son su zo su gaida anko mami tace da kyau Allah ya saka da alkhairi ina gogo kuwa Maryam tace tana nan lafiya ta ce za ta je kasuwa idan ta dawo za ta biyo ta nan mami tace saudat tashi ku je ki raka su su dubo kun an su saudatu ta miƙe tana faɗin ku so mu ci da suka tashi suka bi bayanta suna yi wa mamin sallama yau ma duk a falon suka zauna saudatu ta shiga ɗakin dan ta faɗa masa ta halima da kawayen nasu wannan sai ta kalli wannan wannan ta zunguru waccan suna gulma Damatun tun a mami ta ga suna ta ce a hankali suka ji maganar shi yana faɗin sannunku da suwa gaba ɗaya suka mai da su bakin ƙofa inda yake tsaye shi da saulatu yau ma yana sanye da kayan barci ruwan hoda sai dai wandan bai ke kasa ba ya dan wuce gwiwar sare da kaɗan gaba ɗaya suka a akan kafet ɗin suna faɗin ina kwana a yayin ciki yace musu alhamdulillah na ji sauki to Allah ya sauka. haka suka faɗa gaba ɗayan su a magana amma idan shi gaba ɗaya yana kan Maryam duk sai ta ji ta takura sannan sai ta ga yara ne sosai amma kuma ya ƙara yin farin sosai suka miƙe suna faɗin za mu koma makaranta kar a koma aji yace yana da kyau Duk suka ce Allah ya sawaka yace amin gode sosai Maryam ce ta fara fitowa daga falon saboda ba ta son kallon da yake mata gani take tamkar ta yi masa wani laifin ne anan suka yi sallama da sauda suka fice a jinsu har suka isa makaranta ƙawayenta da su Halima sai hira gidan su uncle din suke yi da shi kansu uncle Habib din domin sukan ce yana burge su ita dai Maryam ko da bata ce ba har sai da Sadiya ɗaya daga cikin ƙawayen nasu tana faɗin Maryam dai tunda aka fara hira gidan su Uncle Habib ba ce komai ba Maryam din ta ce to me zan ce Sadiya Halima ta kalle ta tace ai ba za ta ce komai ba Maryam a tana faɗin wato Halima na nufin komai na Uncle baya burge ni ko to a je a hakan babu dai wanda zai ci ta baki na a haka har suka isa cikin makarantar kuma suka isa abu a koma aji ba bayan an tashe su Maryam da wuri ta dawo gida dan a hanya ta bar wasu Halima tana dawowa wanka ta shiga sannan ta alwala ta sallar zahar ta ci abinci sannan ta shirya ta saka shadda ruwan ƙasa doguwar riga ce ta yi mata kyau sosai ta dora karamin hijabi baki sannan ta dauki kwandon kayan abincin sai wa gogo sallama tana fadin ko Halima ta so nema na ki ce mata bana nan kin aike ni bata yadda ta haɗu da kowa a 'yan gidansu ba da sauri ta nufi gidansu Uncle Habib tana saka kafarta a cikin farfajiyar gidan mai gadin na kokarin buɗewa wa gate za ta fita da mota ita da Saudatu da wannan karamar yarinyar da suke kira Islaha Maryam ta yi saurin ƙarasawa gindin motar ta na ta gaida mamin. Mamin ta kalle ta tana faɗin Allah sarki Maryam. Habib yana ta saka ku ya ce da gogo ko? Maryam ta yi murmushi ta ce a'a babu komai mani. Sannan mamin ta ce ki shiga yana ɗakinsa ki kai masa. Saudatu ta yi saurin cewa Maryam ki rage mun nawa kin gajiya wallahi da ƙyar ya bani kafa ɗaya. kunan kuwa cewa yayi ko zan yaya ba zai bani ba Maryam ta ce to kenan. Mami ta rike baki tana faɗin kai Saudatu wani irin kwaɗayi ne da ke haka ne da suka saka dariya mamin ta ja mota tana faɗin mun gode fa Maryam. suka fita daga gidan ita kuma ta wuce sashen hadis din tun daga bakin kofar take sallama ya kai sau uku kafin aka amsa mata shiga cikin falon a hankali yana kwance akan doguwar kujera yana kallon TV hannunsa a riƙe da remote yana daddannawa Mai kalli inda take ba har sai da ta tsugunna a ɗan nesa da shi tana faɗin ina yi bai ɗago ba yace lafiya kalau ta sake cewa yayin bikin yace mun gode Allah suka dan shiru zuwa can ta tura masa ɗan kwandon tana faɗin gashi in ji Ya yace to nagode sosai sai ta ji wani haushi ya kama ta ganin yadda yake wani shasharar da ita yana amsa mata da kyar kawai sai ta miƙe tana faɗin sai an jima har ta kai bakin ƙofa za ta fita sai ta fiya ce dawo da sauri ta da ta sake tsugunnawa a wajen daga ya tashi zaune daga kwanciyar da yayi yana mata wani irin kallon da gaba daya da yamma take ta rikice ya kai minti uku yana kallonta sannan ya ce wato ke ba za ki ga mutum a cikin wani hali ki tambaye shi me yake damunsa ba ko kina nufin ke ba ruwanki ta rasa ma me za ta ce da shi to ita ina ta san wani abu na damun sa in banda zazzabin da yake fama da shi shi me yasa ne ko da yaushe yake son ya dinga kama ta da laifin bata san tayi ba sai yana faɗin ko ba ta tina ne sai saurin dago kanta idan shi gaba daya yana kanta sai saurin saukar da nata idan tana faɗin cikin in'ina kai hakuri yi haƙuri uncle ban san me yake damun ka ba bayan zazzabin da kake yi kuma ai ga na ce maka ya jiki sai dai in baka ji bane ya jijjiga kai yana faɗin waye ce miki akan zazzabin da nake yi ne sai tsuru tsuru zuciyarsa tana faɗin oh yau na faɗi da fitina ya ci gaba da faɗin me yasa Dazu da safe da kuka zo kika yi saurin fitewa maimakon ki tsaya su gama fita daga baya idan ya so sai kiki ko ina son aike ki wajen goggo amma dan ki damu da rashin lafiyar da nake ba shine ko ki tsaya ke ce ma ta farkon fita daga falon wato kar in dame ki ko Maryam ita kan abin ma dariya ya so ya bata amma da sai ta jintse dan kar ya ce ta raina shi duk ta sake janyo wa kanta wata fitimar tashi dai shi yana da kakalan laifi ne kawai dan ya ɗora mata da marairai ce tana faɗin dan Allah kai haƙuri, wallahi ban yi hakan da wata manufa ba ganin yadda gaba ɗaya ta kurkurce ne yasa shi ya ji tausayin ta ya dan sassauto yace masa, kar ki sake kin ji ko sannan ya dan saki fuskar shi yana fadin dan waken gongon tai min ita ma ganin ya sassauto da muryar sa ne yasa tai saurin sakin murmushi tana fadin eh shine ya sako daga kan kujerar ya zauna a ƙasa akan katin yana fadin ta shi ki ɗauko da cokali ki zuba ne. ta tashi duk ta dauko akan fridge ta bude kula ta zuba masa dan waken da dan dama sannan ta zuba mai mai a kai sai ta tura masa ɗan robar yajin da plate ɗin tana faɗin kar in zuba maka yajin yayi yawa ya ja gaban shi yana faɗin ba ni in zuba da kaina ya zuba sannan ya fara ci yana limshe ido ya bude idan suka kalli juna duk sai suka yi murmushi ta saukar da kanta ƙasa yace kin ga nasu masarkin kwaɗayi ko kin san kuwa jiya duk na cinye naman kan nan da ƙyar na bawa ta kafa sai dariya ta ce ai ta faɗa ne ya kalle ta da mamaki yace kai yarinyar nan da surutun tsiya take wato daga ki har ta ce sami miki ai da ma na gaya miki har su ɗaya fa da Jamila mai sauraro anan zamu dakata